Goiz behin, gomita. Beraz, eh, gurekin dugu goizeder taberna, media bazkeko arduradura. Egunon, goizeder? Bai, egunon deneri. E, bardako emaitzen ondotik, lehen ze titulu azpimarateko zen iguke? Ba, Ipar eskolerritik eh, ikusita, ba, lehen aldikot, e, batasun nazionala edo jazamleman nazional, agertzen da lehen uh, posizioan Ipar Euskal Herrian. Mm. Hori da, harri garriena, jadanik eh, ba, batasun nazionala iritsi zen uh, lehen postura uh, Europarretan uh, an Frantzia mailan, baina ez oraindik Ipar Euskal Herrian. E, ikusten da baita ere, e, abertzale, edo herria abertzaletan, edo abertzale dituzten herrietan ere, ber tendentzia badela? Hori da, adibiz bai. urruñakoa, ia euneko goita egiten dute bi zerrenda eskuin muturrekoek? Bai, hori da e, aldiuntako beste eh, eh, berrikuntza da e, normalean azken urteetan ezkerrak emaitza onak edo aske onak ukan dituz, duten herrietan E, duen herrietan ba, fronte nazionalak edo eh, batasun nazionalak e, lortu duela emaitza onak lehen posizioan e, jartzen, hori gertatzen da beraz e, ba, ustaritzen, e, urruñan, baina ere endaian e, salbo espen gisa izango izaten alda ba, maule, maulen makronistek uh, eh, lortu baitute, edo sozialistek barkatu bai, sozialistek, bai. lortu baitute. E, Baina, e, bai gorrin, e, beste hainbat lekutan, iriburun, ba, bat asun nazionala gara hilea gertu. Mm. Ze, ze irakurketa egiten duzu? E, zure ustez da... Zer erran nahi du boska horrek adolako herrietan, tendentzia aldaketa bat izaten alda, edo da mementuko kojunturari erantzuten dion boska bat da? Bon, e, egia da, eh, abstentzia 2008an baino e, txikiagoa izan dela, baina hala ere, aski, handia gelditzen da erdia, bozkazalen erdia ez da joan bozkatzera. Beraz, mobilizatu den jendearen artean, e, Macronen kontrako bozkak ba, gain hartu du, e, nire ustez, Bo, hemen e, batasun nazionalak ez du kanpainarik egin, ez dute egin e, mitingik, prentxaurrekorik, bareraz da Parise mailako, Frantzia mailako eh, politikak eragiten duen tendentzia bada, joera bat, eta pentsatzen dut, ba, parametro horietan behar dela e, analizatu eta ez herri mailako parametroetan, e, ustez hemen irizpide, tokiko irizpideak Eh, ezabatzen direla, e, naiz eta egia da batzutan sentitzen dela hemen e, bozka bertzaleak eragiten duela, eta hori oso tokiko e, parametroa da, e, baina kasu honetan zaila da ikustea bozka bertzalea nora joan den, e, ez, baita izan olako deialdirik, talde batera talde bat bozkatzea bozkatzeko ez bada ba, PNV-ek um, deitu duela ba, um, um, pozitib deitzera, hmm. eta eak eh, ba, erpezekin uh, eh, ikartu ziren beste PRG-koak gozkatzera. Eh, mm -hmm. Emanuel Macronek hautezkundiak deitu ditu, E, kainaren ogeita marreta ustalaren zazpirako, e, legegileak. Zure ustez, eh, mugimendu horrek, tendentzia hau aldatuko du, hor, eh, eh Macronek hor dagoa jortzen du? Bai, eh, hor eh, dago bata, arrun poker eh, joko, joko bat, edo mus, ezakitzertan ari den, Macron musean edo pokerrean, baina ez, ba, izaiakera bat, bere gainbeera mugatzeko edo tendentzia aldarazteko, ikusiko eh, zerk, zer, zer, eh, zer gertatuko den, e, behar bada pentsatu du, eh, segidan hauteskundak antolatuz, herritarrak bozkazaleak e, sesituak izango zirenez, e, atzoko emaitzekin, ba, agian joango zirela batasun nazionalaren kontra egitera, eta ba, pario bat egiten du, behar bada ere bere kalkulua da ba, utz dezagun ba, mm, e, batasun nazionala gobernatzen eta ikusiko ute e, ba, zer, zer den e, okerrago badela eta aldian e, olako kalkulu bat egin du arrisku bat hartu du ikusiko ere ba, beste alderdiek ezkerrak batez ere mm, egiten duen lortzen duen batzen eta hor gauzak e, ba, paisaia kasu horretan mugitzenako litzateke. Ba, Goizeder Taberna, Media Baskeko redaktori burua, mila esker, goizonta gurekin izaitagatik. Ba, izuei, ongi izan. Eta gurekin dugu beste kasetari bat, Eki Ramundegi, berri egunkariko kasetaria. egun honeki? Egun hon, baizu biletete. Goizeder Tabernari egin digun galdera berdina eginen dizut, zuri ere, Ipar Euskal Herrian eskuin muturrak euneko oita sortzi egiten du, lurrikara honek segituko du edo soilik Europako autoezkundetako fenomenoari lotu lotzen altzaio? Eh, bizi zela da neukzen idea baina nik uste dut Estela eh, ez, dela, aldi bateko zehai bakajin joera bat da azken urteetan eh, ikusten dena, eh, orain dela urte batzu letzen naiz, ainoan bankan eta hola, egi batzuetan eh, eskuin mutua lortu zituen emaitzek ahidura sortu zutela, baina ikusten dena da, egonkortzen ari dela, ez bakarrik ipar euskal egian, eh, estatu guzen eta Europa mailan ere, eskuin mutu jaren eh, bozka igotzen ari da. Eta nik enuke bat asun nazionala bakarrik eh, aipatuko, eh, ez antzibiak eh, egitzen mugen eh, eh ere eh, eh, boto edo bozka initz eskuratu dituela ipar euskal egian. Eta be, Jean Lazalen eh, hori ere, ba, eskuin mutu jean kokatzea behar da egizko zaie askori, baina lantzen dituzten eh, gaiak eta dituzten eh, aldaki kapenak be, eskuin mutu jari e, eh, lotzen alko ere, nahiz eta hor e, segu genik be, ezten e, eskuin mutu bozka kontziente bat hainitzen e, hainitzen e, buruan. E, Auzapez abertzeleak diren herrietan ere, eskuin muturak garaile, adibidez urruña kasu emateko, ia euneko hogeita marre egiten dute bi zerrenda eskuin muturrekoek, nola interpretatu behar da adibidez herri horietako fenomenoa? Nik nuke hainbeste lotuko abertzale ez eta portzentaiak baino gehiago nire ustez e, eh, e, eh, bozkako purua bera begiratu da dakigulako, abstentzioa ondia izan dela eh, Europako bat asuneko e, bozetan, eguneko behoita mairuak bozkatu du gutxe gora bera e, Ipache Euskal Legian, eta abertzaleek nagusiki, zegoenik, abstentziora, abstentziora joko dute e, bautu da jende bat e, egiko tezkundeetan eh, arabendiri bozkatuko diona eta Europako bat zunerako eh, jente nazionalari ahi ahi alitzateke, baina, baina izan daiteke, izan daiteke jende bat tokian e, toki olako autu bat e, egiteko gai eta Europara beste diskurtu bat egin baina egia ezan gauk egun ez dugu daturik olako analizietan e, sartzeko aztertu barko litzateke biziki xieki eh, olakoak diren, eta hmm. nintzaki lehatuko gehiagi olako irakoketak eh, egitera jiskutsua iruditzatek. Ipar Euskal Herriko soziologia aldatzen ari da, eh, emaitza hauen ondotik, aldatuko da? Eh, Europako batasuneko bozketa bosketa makajek ezin gira hori nahitu olako irakoketak egiteko, eta nik jiskutsua iruditzen eri hautezkunde e, batan hori nahitza. Begiratu bako genuke, zinez mm, joera nolakoa den eh, azken urteetan hauteskundez e, eh, e, eh, hauteskunde eta horren arabera nire urtu. Eta iaxan azken urteetako hauteskundeak be, konfinamendua eta pandemia bajenean direla e, beste, askizailak dira alde urtatik e, aztertzeko bai da, oroko gean, eta ez ipaz euskal egian e, bakarrik, be, eskuin mutu jaren e, boska egonkortzen ari dela, gero eta jende gehiagok, bebozka jaztista eta xenofobo hori inorako kompleksuri gabe emaiten duela, eta normalizatzen ari dira, funtsean, be espazio publiko eta mediatikoen normalizatzen ari den bezala, eta uste dut hori dela azpimakatu behar dena. Gero eta lago izan eskuin mutuja gure ingurune publikoan, eta alaba, edabide guztietan emaiten zaio eh, itza, eskin muturreko ideiak erabat normalizatuak dira, baina ez bakarrik eh, bat asun nazionala doko konkretu bezalako alde makro nismoak normalizatzen ditu, errepublikanoen normalizatzen ditu, zte, eh, <laughs> ideia xerofobo eta ahazistak, egun erokoan entzute ditugu gure inguruan, beraz mm. bai, bore, momentu bat emuruan ez da hartitu behar, gero hori haute ere, be, agertzen balin bada eta haute ere, be, eskuin mutuak eh, egon, gortze, eh, hori izaiten badu. Beraz, Ongi. bai, ez da Ibarra Euskal Herriko arazo bat, e, Europa guztiko arazoa da, eta horren e, eh, izten bidea da, be, parean zinezko alternatiba bat e, eh, ere dena, eta be, argitif jente egiten e, diena eskun mutu Ongi, mila esker, eki ramundegi. Mila esker,